Bisiten eskubidea biziki garesti ordaintzen dutela euskal preso politikoen familia eta lagunek salatu du etxerat elkarteak beste behin ere. Espainiar estatuaren politika salatu du, baina frantziarena ere, larogoita ameka euskal preso politiko baitira gaur egun frantziako ogoita sei presondegitan barreatuak eta milaka euro gastatzen baitute hurbilekoek beren ikustera joaiteko. Mugielu ikantiz etxerateko bozera mailea. Hori da eta segitzen du... Eh, izaiten biziki gastu uh, erraldoia familientzat, eta hori da gaur zehaztu duguna ez genuen egin eh, orain arte uh, lan hori, esplikatzea detaiekin, zenbat balio duen familia batentzat uh, dispertsuak. Eta Frantzia ez da gibelean gelditzen hortan? Bat ere, dugu hemen bere ardura ez dela tipiagoa, Espainiakoa baino tipiagoa. Frantzian badira kasik egun preso, eta segitzen dute, eh, naiz eta uh, adierazpen batzu izaitea beste zentzuan, uh, segitzen dute beti bezain horren. Prezeski, Kristian Tobira Justizia Ministroak aipatu zuen, eh, urbilketa posible bat izan entzela, diozu ez duzuela deus ikusi? Momentuz ez ez ez dugu deus eta gainera, aipatu zuen Montmartzenen uh, espetxean, badira gero eta arazo gehiago bisiten inguruan, beraz eh, ez obetze eh, eh, keniorik ez momentuz. Itz bat eri diren presoetaz, Ibon Fernandez iradiren kasuan ez aldaketarik, Lorentxa Gimonen kasuan atzo onartua izan da, bainan preso segituko du momentuz. Bai, eta honek ere uh, biziki zauritu du uh, familia guziak, zeren eta badakigu Lorentxaren onartu baute egan nahi duela uh, biziki, biziki eri delako eta dei hori ez dugu lertzen. Janin Beiji, Lorentza Alaba preso da, joanen, lehen Parisen zen, beraz orain hurbilago. Parisera joiteko eh, uste dut behogoi kilometro gehiago zirela, baina uh, orain komplikatuagoa da, zenta joanera joiteko, bon, treinez oso komplikatua da, zenta hiru aldiz aldatu behar dugu, eta uh, joan gina egiteko minimoa da, ogoita amak hor du, ez hori ezin da. Bi gau beden pasatu behar dira treinean, eta oso gareztia da. Bez, gure familiak eta gure lagunak, uh, ara, el, otoz egiten dute bidaia, bezotoz behar ditugu sortzi eh, ordu, otopista oso garestia da, egunta sortzi euro behar dira eh, bakarrik autopista ordaintzeko. Bez guti gora bera kalkulatu dugu hor, joiten balin bagira autobatekin eta bi bertsona bakarrik, bidearen zat euro behar direla, hori da minimoa, eta gero bortxaz gau bat pasatu behar dugu joanen. Bez gehitzen ditugu hotela eta... La, bez minimoa gastatzen dugu, baina oso gareztia. Jakinik, eh, Lorentzak bere senarra basaurin duela? Bai, aizol basaurin da, eri delako urbildoa izan zen, eta aizol ere bisitatzen dugu basaurin. Baina hor beste bat da, aitzol gaixo dela, eta bisitak egiten ditugula berinaren gehilean. Oiana parot, zuk aita eta osaba dituzu preso, aita Espainian, noiztik? Aita Andaluzian da duela hogeita sei urte apirilean, beti izan da biziki urrun, urbilena izan da guretzat Madrid. Suposatzen du urte askotan treina hartu behar ginuela, zenta ez edo permisa, edo uh, bideiak, bisitak, ostiraletan ez hartzeztuten, ez ginen posibitatea dut usartza. Momentu bakaran unartu duna autobusa izan da Kordoban. 2006-pitik da puerton lehenago Kordoban zen. Horain autobusez guretzat erresago da. Gero ateratzen zaigu gutxi gora bera una eurotan bakoitzak. Hemen sortzi urtez joan gira hilabetero. Horain zainbeste, diru aldetik, lanaren aldetik ere. Nire usaba ere preso da ion, muren, beraz familiarentzat zat egiten du bi preso, maiteko dirua hilabetero. Joan eri bosgarren aldikotz galetzen du, liberazion kondizioner hori, lau aldiz ez ezetzen mandiote, eta nire aitari urbiltzeko ez ezetzen mandiote ere.